Thank you so much, Pastor. Mulțumim mult, frate pastor. Vreau să vă spun că a luat uh, ultimul prunct al predicii și l-a detaliat foarte bine. <laughs> he actually took the last uh, one of my points and he spoke in detail about it. În această dimineață am toată convingerea acum This morning I, I, I know ascultându-l pe fratele pastor listening to Pastor Gordon, ceea ce Domnul i-a pus pe inimă, and what God placed on his heart, că vrea Dumnezeu să ne vorbească. I believe God wants to truly speak to us this morning. De aceea, titlul predicii din această dimineață este Intră în odihna Domnului. The title of my sermon is Enter God's Rest. Vreau să citesc din Evrei, din capitolul 4, începând cu versetul 1 până la 11. I want to read from Hebrews 4, uh, verse 1 through 11. Vom citi numai în limba română. We're only going to read in Romanian. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, nimeni din voi să nu se pomenească venind prea târziu căci și nouă ni s-a adus vestea bună ca și lor, dar lor cuvântul le-a fost propovăduit și, le și nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna, în odihna mea, măcar că lucrurile lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intrăm unii în odihna aceasta, și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultărilor, lor. El hotărește din nou o zi, astăzi, zicând în David, după atâta vreme, cum s-a spus și mai sus, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi fost dat Iosua, odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca aceea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim dar și să intrăm în odihna aceasta pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. La început ni se pare pasajul acesta biblic puțin cam încurcat. In the beginning it kind of seems like it's a little fuzzy this uh, uh, this passage. Mai ales dacă am luat o frântură din cartea Evrei și v-am prezentat-o așa cum am citit-o în această dimineață. If I would just take this passage alone and not read the whole of Hebrews, dar dacă citim contextul în care are loc pasajul acesta, if I would just read that passage, it would be fuzzy, but if uh, I look at the context this passage is in, vom realiza că Apostolul Pavel vorbește despre o lucrare deosebită care se referă la noi, creștinii zilei de astăzi. But if we look closer, we see that this is uh, Apostle Paul is talking here about us Christians living uh, the Christian life today. Dar apostolul Pavel folosește ca exemplu pe poporul Israel. And Apostle Paul uses an as an example uh, the the people of Israel. Dumnezeu i-a vorbit poporului Israel să iasă din Egipt. God spoke to the Israelites, get out of Egypt. Acolo unde erau exploatați, where they were exploited, unde au ajuns la un stres extraordinar. Where they enter, they were in a huge stress. Faraon le-a mărit porția de cărămizi pe care trebuia să le facă. Pharaoh increased their workload. Și au ajuns sub imperativul unui stres. And they got to a, a, a level of stress. Încât nu mai știau ce să facă. That they didn't even know what to do next. N-aveau liniște ziua și noaptea. They would not have peace night or day. Erau într-o situație foarte critică. And they were in a very critical situation. Și Dumnezeu le-a vorbit în această situație. And in this situation God spoke to them. Și le-a promis că îi va scoate din Egipt. And he promised them, I will take you out of Egypt. Și îi va duce în Canaan. And I will take you to Canaan. Și acolo în Canaan vor fi binecuvântați. And you will be blessed in that promised land. Dar Dumnezeu le-a promis că trecând prin pustiu din Egipt în Canaan, but uh, God promised them as they would go through the desert from Egypt to Canaan, va fi cu ei. He would be with them. Se va îngriji de toate problemele lor. He would take care of all their needs. Ei va călăuzi ziua cu un stâlp de nor. He will guide them the day uh, through a, a, a pillar of, of cloud ca să nu-i ardă arșița soarelui prin pustiu. So that uh, the uh, the sun would not burn them in that desert. Și noaptea cu un stâlp de foc. And in the nighttime with a, a, a pillar of fire he would ca lead them. Ca să poată vedea. So that they can see which way they need să to go. Să nu le fie frică de nimic. So that they would never uh, fear Doar anything. Doar să-L urmeze pe Dumnezeu și să meargă după El. But that they would just follow God and trust Him. Necazul este the problem is că poporul Israel that the people of Israel n-a înțeles mesajul lui Dumnezeu. They didn't get God's message. Așa cum spune apostolul Pavel. Just like Apostle Paul says. În primul rând, n-a crezut ceea ce Dumnezeu le-a spus. First of all, they didn't believe what God told them. Al doilea lucru, Secondly, n-au ascultat de Dumnezeu. They didn't obey God. Și pentru că n-au crezut and because they didn't believe, și n-au ascultat and they didn't uh, obey, în loc să călătorească 40 de zile din Egipt până în Canaan, instead of uh, uh, going on a trip of 40 days, au călătorit 40 de ani. They traveled 40 years. În loc să scape de stresul din Egipt, and instead of uh, uh, getting away from the stress of Egypt, au trăit stres în they, deplasarea lor prin pustiu. They lived the stress by going through that desert for 40 years. Și stresul pe care ei l-au trăit. And that stress that they had datorită necredinței și neascultării de Dumnezeu. Because of their unbelief and not uh, and the uh, lack of obedience, i-a făcut să moară în pustie. Made them all die in that desert. Doar Doi din cei cărora Dumnezeu le-a vorbit Only two out of all that multitude of people au intrat în odihna lui Dumnezeu din Canaan entered God's rest și s-au bucurat de promisiunile lui and Dumnezeu. they enjoyed God's promises there. Trăim astăzi într-o lume asemănătoare Egiptului pentru Israel. Today we live in a, in a, in a in an age where it's very similar to the Israel living in Egypt. O lume caracterizată de stres. Uh, a, a, a, a world that is characterized by stress. Neliniște. Lack of peace. Lipsă de pace. Uh, lack of peace. O lume care este guvernată de nesiguranță. A world that is uh, governed uh, by uh, uh, a lack of uh, certainty. O lume în care crizele se succedează una pe alta. Where crises follow each other uh, like uh, like a chain. Viitorul este amenințat. Fu- the future is uh, is uh, in danger. Ne gândim la copiii noștri și la nepoții noștri ce se va întâmpla cu ei. We look at our our grandchildren and and uh, and, and uh, And, and we, we don't even know what's going to happen with them. Am fost atent ieri la declarația de război a Georgiei. Uh, I was very, uh, I was paying very close attention to the declaration of war of Georgia. Și mi-am imaginat ce înseamnă această declarație de război. And I realized what this declaration of war meant. Am realizat cum marile puteri se ridică acum. I realize that the great powers are rising up now. vor să oprească focarul acesta. And they want to stop this uh, place of war. Pentru că poate să fie un dezastru în continuare. Because he can, can continue to bring disaster in that area. Trăind în această lume. So living in this world ca niște oameni care îl cunoaștem pe Dumnezeu. As people that know God, avem în cartea lui Dumnezeu o promisiune. We have in the Word of God one promise. Că dacă ne vom încrede în Dumnezeu that if we will trust God și vom asculta de Dumnezeu and we will obey Him, noi vom trăi această odihnă despre care vorbește apostolul Pavel. We will live this rest that Paul is talking about. Această stare pe care de fapt fiecare din noi și-o dorește. This state of mind which any human person would desire. Este dorința noastră să ieșim afară din viața stresată. It is every person's desire to get out of this, their stressful life. Vrem să avem un loc al păcii, al liniștii, and un we, loc în care să putem să ne bucurăm. And we want to have a place of peace, a place where we can rejoice and just uh, uh, refresh ourselves. Dar ne dăm seama că de multe ori nu găsim locul acesta. But many times we don't find that place. Unii au crezut că dacă se vor căsători, vor găsi liniște și pace. Some thought that if they would get married, they'll find that peace and, and, and happiness. Dar nu după multe zile au realizat că și în cadrul acesta există stres, de liniște și probleme. But then they realized that even in a marriage there's times of stress and problems. Alții au crezut că în momentul în care vor avea o profesie de vârf care este bine plătită, vor fi liniștiți și vor putea trăi în pace. Other people think that career will help them give them peace and if they have a very good career and good job, Dar nu a trebuit mult să realizeze că dacă ai o profesie de vârf bine plătită, trebuie să te informezi tot timpul, trebuie să stai pe calculator, trebuie să cercetezi, trebuie să te pregătești pentru aceasta. But then they, they get the, the, the good job and then they realize uh, they have to work at it. Then, then they have to uh, always learn new things and get on the internet and find new things to, so they can continue to keep that job. Pentru că dacă nu faci lucrul acesta, ești depășit și nimeni nu vrea să te angajeze. Because if you, you don't learn your whole life, then other people will catch up with you and will take your job. Apostolul Pavel spune că în lumea aceasta și în sistemul lumii acesteia noi nu ne vom găsi liniște și pace. But Paul tells us we will never find peace and uh, and uh, and happiness in this system of the world. Dar obiectivul lui Dumnezeu referitor la viața noastră este să avem pace, liniște și bucurie. But God desires us that we would have that peace and joy. Și Apostolul Pavel spune că noi nu trebuie să așteptăm să ajungem în cer pentru a avea această liniște, pace și bucurie. And Apostle Paul tells us you don't have to get to heaven and only then have that peace and joy. Și că decizia lui Dumnezeu este ca astăzi să poți să intri în odihna lui Dumnezeu. But God wants you that today you would enter his rest. De aceea în primul verset apostolul Pavel spune este o urgență de a intra în odihna lui Dumnezeu. That's why in the first verse of chapter uh, five, he, uh, he says, eh, there's an urgency of you entering that rest. Să luăm dar bine seama atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nimeni din voi să nu se trezească, să nu se pomenească venit prea târziu. Yeah, the verse, first verse. Ca urmare, intrarea în odihna lui Dumnezeu este o urgență. So what this first verse is trying to say is there's an urgency of you entering that rest. Pentru că ne găsim într-un ciclu de predici prin care noi vrem să fim mai buni, vrem să lucrăm la un potențial mai mare. Uh, because we're in a series of sermons where we want to uh, live a, a, a better life and also uh, live at a higher potential. Vrem să fim binecuvântați și să fim o binecuvântare pentru alții. We want to be a blessing and we want to uh, we want to be blessed and be a blessing to others. Și al cincilea lucru pe care noi putem să-l facem în direcția aceasta este să intrăm în odihna lui Dumnezeu. And if you want to live that abundant life Jesus promised, then you need to enter this rest he's talking about in Hebrews. A intra în odihna lui Dumnezeu înseamnă a experimenta, așa cum spune apostolul Pavel în Filipeni, Filipeni, în capitolul 4, o pace care întrece orice cunoștință și măsură. What Paul is talking about uh, uh, uh, when he's talking about rest is uh, entering that kind of peace that surpasses all understanding, that kind of peace to have it every day. Cum poți să beneficiezi de această But how can you have that kind of peace? Apostolul Pavel spune că sunt două condiții pe care noi trebuie să le îndeplinim. Apostle Paul says there's two conditions for you to live in that rest and have that peace. În primul rând, noi trebuie să credem că Dumnezeu ne poate da această liniște și odihnă. First of all, we got to believe that God can and will give us that peace. Al doilea lucru, secondly, the second condition, să ascultăm de Dumnezeu. Is to obey him. Să facem ceea ce ne spune El. Do what He tells us to do. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. And I say, may the Lord help us to do this. Ca noi să înțelegem că a intra în odihna lui Dumnezeu este o urgență. For us to understand that entering God's rest is an urgency. Pentru că dacă nu intri în odihna lui Dumnezeu și pierzi vremea, because if you don't enter that uh, uh God's rest and you lose time, potențialul tău este diminuat. Your potential to, of doing anything will be shortened. Ceea ce tu faci nu-și are eficiența maximă. You will not be able to do everything at the highest uh, efficiency te trezești așa cum s-a trezit poporul Israel care s-a învârtit în jurul acelui aș munte ani de zile. You wake up circling the same mountain year after year after year. Realizez că sunt lucruri care se întâmplă ciclic în viața ta și că de fapt nu realizez mare lucru, doar te miști. You wake up just realizing you're just there's certain circles happening in your life and you're just you're not going anywhere, you're just uh, going in circles. În loc să ți realizezi obiectivele pe care ți le-ai planificat, ajungi la disperare, ajungi într-o stare de stres și mai mare. And as you keep going like this, you just keep growing in your stress life. Și vezi că planurile pe care tu ți le-ai făcut, ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, nu se realizează And then you see ta. that God's plans uh, are not happening in your life. În Matei, în capitolul In 11, Matthew 11, Iisus Hristos spune, Jesus tells us, Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Come to me all who are weary and Și eu vă voi da odihnă. and I will give you rest. Învățați de la mine, Learn from me, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți gădi, găsi odihnă pentru sufletele because I am kind and I, you will find rest in me. David zice, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. David says, even my, my soul will rest in, in my hope in you. Odihna lui Dumnezeu acționează la nivelul sufletului nostru. The, God's rest uh, works in our soul. La nivelul minții noastre. He, he, his rest uh, comes to our mind. La nivelul entității emotiv-afective. Then in, in our emotions. La nivelul voinței noastre. And then in our will. Apoi, așa cum spune David, când trăiești această odihnă a lui Dumnezeu, And just like David said, when you live in this kind of rest, nu numai sufletul tău este binecuvântat, not only your soul is blessed, dar trupul tău beneficiază de această odihnă. but even your body gets to rest also. Când te duci la medic, You go to the doctor, medicul îți face analizele, and the doctor, you know, he does his analysis on you. se uită la tine în ochi And he looks in your eyes. Și spune să nu te stresezi așa mult. And he, he usually tells you, hey, don't be so stressful. Încearcă să fii mai liniștit. Just be more peaceful. Fă-ți viața mai pașnică. Make your life more peaceful. Programează-ți obiectivele în așa fel încât să nu trăiești o frământare continuă. Plan your life so that you don't live a stressful life. Pentru că dacă continui în felul acesta, Because if you continue like this, s-ar putea ca trupul tău să nu reziste. Your body might not resist. S-ar putea ca anumite simptome să-ți apară. And some symptoms might come up. Și anumite boli pe care poate nu le vei putea trata. And maybe even some sicknesses that you won't be able to uh, treat. Să te ducă la un final prea devreme. And uh, to take you down the road uh, too, too soon. Și când auzi, auzi vești de genul acesta, And when you hear about people dying at uh, early age, din nou te stresezi. And then you get more stress. <laughs> Să mor așa de vreme? Oh man, to die that early. Isaia 32, versetul 17 spune Isaiah 32, verse 17 says, Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. The work of righteousness will be peace, and the, the fruit of, of, of righteousness will be uh, rest. Apostolul Pavel spune că această odihnă nu este un obiectiv doar al veșniciei cu Dumnezeu. Apostle Paul says very clearly this is not something you should uh, dream about for when we get to heaven. Ci este ceva care se poate realiza astăzi. But it's something that you can taste and live today. Astăzi tu poți să ieși din această viață stresată. Today you can get out of that stressful life. Plină de frământări, de frici uh, out of that uh, fear, uh, many fears you might have, o viață care nu-ți dă satisfacție, ci te conduce la o nemulțumire continuă. A life that does, does not satisfy you, but just takes you to even more stress. Într-o altă viață, and it takes you to another life, pe care o trăiești prin credință a și în ascultare de Dumnezeu, by faith and obedience to God, care este guvernată de pace, and it is governed by peace, de liniște uh, peace, care este guvernată de bucuria care vine din partea lui Dumnezeu and also de împlinirea ta. The joy that uh, comes only from God. Cum putem să ajungem la această odihnă în Now Dumnezeu? I want to answer the next question. How can you get into that state of rest? Pentru că am toată convingerea Because că fiecare I, din dumneavoastră I am convinced every one of you ați vrea să trăiți această pace și liniște în viața love dumneavoastră. to have that peace in, your life. Și vă puneți întrebarea, oare este posibil să trăiești așa ceva pe pământul acesta? And you might ask, is that possible for me to live a, a, a rest, a, a peaceful life? Apostolul Pavel spune, este posibil, Apostle Paul says it is possible. Și este foarte important ca noi să ne dăm toate silințele să intrăm în această odihnă. And God uh, and Apostle Paul says we should uh, do persevere in, into entering this uh, state of of rest. Primul lucru pe care trebuie să realizăm. Now the first thing you got to do to live this Pentru a obține această odihnă în Dumnezeu. To have this rest in God daily este să realizăm că Dumnezeu este în controlul vieții noastre. You have to first realize God is in control. Aș vrea să înțelegi că viața ta You got to understand your life circumstanțele vieții tale, the circumstances of your life you're going situațiile through, prin care tu treci, the situation you, you're going through, toate acestea sunt în mâna lui Dumnezeu. All of these things are in God's hands că Dumnezeu este cel care este stăpân pe pământul acesta. That God reigns and rules this earth. Psalmul 46, versetul 10, Psalm 46, verse 10 says, este o strigare către fiecare din noi în această dimineață. It is actually a, a call to each one of us this morning. Și psalmistul spune, and the psalmist says, Opriți-vă Stop. să știți că eu sunt Dumnezeu. Stop and know you are my uh, uh, you I am the God. Eu stăpânesc peste neamuri. I rule over nations. Eu stăpânesc pe pământ. I rule over the earth. Când noi realizăm lucrul acesta, when you realize that, că pământul nu este un rezultat al hazardului, that this earth was not created by a big bang or anything, că pământul este o lucrare a lui Dumnezeu. That this earth was the workmanship of God. Când noi realizăm că Dumnezeu ne-a programat pe fiecare din noi să fim pe pământul acesta. And God programmed each one of us to be on this earth. Când noi realizăm că nimeni și nimic nu poate să se împotrivească planului lui Dumnezeu și puterii lui Dumnezeu. And you have to understand and believe that no one and nothing can stop God's plans from happening as Când we are in His will. lucrul acesta, and when we realize that, te eliberezi de o groază de stresuri pe care tu le-ai avut până acum. When you believe it and you and you live it, then you, a lot of stress will go out of your life as you know God is in control. Pentru că ai crezut că tu poți să-ți destinul Because maybe you thought you can control your future or your destiny. Ai crezut că ești în universul acesta o întâmplare? You might have thought that you're in this universe by chance. Că ceea ce vine în viața ta sunt întâmplări. That everything is just by uh, it just happens. Ceea ce tu experimentezi este un produs al hazardului. And you think that it's just everything came out of chaos and it's just all chaos. Aș vrea să te oprești din această nebunie. I want you to stop yourself from this madness. Și aș vrea să iei în considerare strigarea psalmului pe care And I want you to take it for yourself this verse. 46 versetul 10. Psalm 46 verse 10. Stop. Oprește-te. Stop. Și aș vrea să iei în considerare această informație and, and really think pe care Dumnezeu o spune despre El însuși. About this information that God continues to says, I am God. Eu sunt Dumnezeu. I am God. Eu stăpânesc peste neamuri. I rule over nations. Eu stăpânesc pe pământ. I rule over this earth. Citește apoi Psalmul 139. Then you can read Psalm 139 and you'll find out even more about how God is in control of everything. Ori de câte ori citesc Psalmul acesta. Every single time I read this psalm, mă cobor cu picioarele pe pământ. I just get back on earth. Simt că mă eliberez de stres. There's like a peace that comes over me. Aș vrea să-l citești când vei merge acasă. I want you to read it when, we get, when you get home. Dar uh, voi citi câteva aspecte ale acestui I'm just going to read a couple of aspects of this psalm. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Ai crezut lucrul acesta vreodată că Dumnezeu îți pătrunde gândurile tale? Did you ever know uh, or think that God actually knows every one of your thoughts? Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu-mi ajunge cuvântul pe buză și Tu, Doamne, îl cunoști întru totul, știi ce vreau să spun. God even knows what you're going to say the next thing, the next word you're going to speak. Înainte de a verbaliza gândurile tale. Before you even verbalize your, your, your thoughts. Dumnezeu știe ce vei vorbi. God, God knows it already. What you're going to say. Citește apoi mai departe, dar pe mine versetele care urmează mă face să înțeleg că într-adevăr eu sunt cunoscut de Dumnezeu. The next verse is just explain to us that God knows că every nu detail. sunt o picătură de apă în oceanul lumii acesteia. I'm not just like a drop of water in, in this ocean. Că am o identitate pe care Dumnezeu o cunoaște. You have an identity and God knows you. Și că am o mare valoare înaintea lui Dumnezeu. And you're very precious in His sight. Dacă ai ceva care nu are valoare în gospodăria ta, If you have something in your house or your room that is not of such big value, arunci undeva într-un colț you și usually just put it to the side or in the attic or somewhere like that. Poate când ai nevoie te îl cauți. Or garage and then you just look for it Dacă ai un lucru de valoare, But when you have something of value, îl pui într-un loc you put it sigur. in a secure place. Îl verifici din timp în timp. You, you check if it's still there from time Vreau to time. în această dimineață să spun conform Psalmului 139. I want to tell you uh, according to Psalms 139. Că tu și eu suntem de valoare înaintea lui you Dumnezeu. You and I have great value in God's sight. De aceea Dumnezeu știe când ne ridicăm în picioare și când ne punem jos. That, that's why God is interested even when we're standing or we're raising we're standing up. De aceea Dumnezeu este interesat să știe unde mă duc That's why God is so interested uh, even where you're going. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau, în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Când citești Psalmul 30, 139, When you read this Psalm 139, Îți dai seama cine ești tu în universul acesta. You start to really start to realize Te raportezi pe tine la universul acesta. Who you are in this universe and you, uh, you și ai toată certitudinea. And you are very certain că afirmația pe care psalmistul o face în Psalmul 46 versetul 10. That when the psalmist says in Psalm, in Psalm 46 verse 10 este ceea ce te justifică pe tine să trăiești pacea și odihna lui Dumnezeu. That verse justifies you to live that peace pentru că Dumnezeu care stăpânește pe întreg pământul. Because this God who rules the whole universe, El te cunoaște pe tine. He knows you by name. Ai favoare înaintea lui Dumnezeu. You have favor in his sight. Dumnezeu te iubește. And he loves you. Și Dumnezeu vrea să te conducă și să te călăuzească în pașii pe care îi faci pe pământul acesta. And God wants to lead you in every single step you take in, on this earth. Când crezi lucrul acesta, when you believe that, te încredințezi și te predai în mâna Domnului. You just surrender into God's hands. Îți ridici mâinile înaintea lui Dumnezeu. You just raise your hands toward heaven. Și îi spui Domnului, Doamne, you, you tell God, Lord, iartă nebunia. Forgive me. Pentru că adeseori am crezut că știu mai bine ca tine. Because many times I thought I know better than you know adeseori am crezut că oamenii de știință cunosc mai bine lucrurile decât And I believed those science people more than I believed your word, you. Dar acum, Doamne, îmi dau seama But now I realize că pe tine trebuie să te ascult. That I need to just listen to you. În mâna ta este bine să-mi dau, să-mi încredințez viața. And I'll be safe in your heart, in your hands. Și când înțelegi lucrul acesta, when you understand that, se întâmplă ce se întâmplă cu o pasăre care își face cuibul într-o ramură care a unui copac care stă deasupra unei prăpastii. You, you're like a bird that is on a, on a branch uh, above a, a, a big pit. Vei vedea că acea pasăre își face cuibul acolo fără that, să-i fie frică. That bird, because it's on that branch, it doesn't have any fear, even Pe, though below it, it might be a, a huge ea se simte canyon. în acolo. Because it feels safe in that nest, Vor fi on, on that branch. în viața ta. There will be crucial moments in your life. Vor fi situații dificile prin Difficult moments you will be going through. Și oamenii vor rămâne mirați. But people will just be amazed. Cum de nu nebunești? How come he's not going crazy? Cum de pierzi How come he's not losing his mind? Cum poți să cânți? How can you sing when you're Cum going through this situation? Bucuri? How can you rejoice Când when you're going through that? spune că ai cancer. When the doctors say you have cancer. că nu există șansă pentru tine. That there's no chance left for you. Ieri am discutat cu un părinte. Yesterday I talked to a parent. Care îmi spunea că la vârsta de 12 ani fetița lui a fost depistată cu cancer. And that parent was telling me that when he was uh, when uh, uh, his girl was 12, she had cancer. Și că medicii nu i-au dat nicio speranță. And the doctors didn't give him any, give her any hope. Și spune el Eram un ortodox convins. And, I, and he said, I'm an orthodox care n-am avut experiență cu Dumnezeu. And I never had an experience with God. Credeam vag în Dumnezeu. I believed vaguely in God. Dar n-aș fi crezut că Dumnezeu este viu și că lucrează astăzi printre noi. I never thought God was real and he actually works today amongst people. Și spune el m-am întâlnit cu un prieten de al meu. And he said I met this friend of mine. El nu știa ce se întâmplă în viața and mea. And he didn't know what was happening in my life. Și mi-a zis simplu și clar. And he just said simply. Mă, mă duc la rugăciune, nu vii și tu cu mine. He just asked me, hey, I'm going to pray. Uh, are, can you, you want to come with me? Și îmi spunea omul acesta, am zis, ce pierd dacă mă duc? And I, I said, what am I going to lose if I'm going to go to prayer? Și m-am dus. And I went to that prayer meeting. Și când am ajuns acolo, and when I got there, un om al lui Dumnezeu a fost înștiințat de Dumnezeu. A man of God, uh, he received a, a word from God. Și mi-a spus, fetița ta se va vindeca. And that man said, told that, that, that guy, uh, your, your girl is going to live, she's not going to die. După această rugăciune, and after that prayer, s-a dus din nou la spital ziua următoare he went to the hospital the next day. și a zis, vreau să văd ce se întâmplă și dacă este nevoie să facem operație. and he told the doctor, "I want to see if uh, what's happening in, in my my uh, daughter's life, and, and uh, if we have to have an operation." Medicul s-a uitat la ecograf. The doctor took the uh, uh, X-rays. Era medicul care a văzut înainte. It was the same doctor that treated her. Și a dat diagnosticul înainte and gave her that report that she had cancer. a fost la Cluj. And la it, fel au constatat lucrul acesta. And that, that girl went to another city where they're even more professional and they said the same thing. Și medicul s-a uitat foarte atent. And this doctor looked very close. Și a zis, ce se întâmplă aici? He was like, what's happening? Nu mai văd tumoarea. I don't see the tumor anymore. În câteva zile a dispărut. In couple of days it disappeared. Medicul care nu este creștin. And that doctor is not a Christian. I-a zis, du-te și laudă-L pe Dumnezeu toată viața ta, că Dumnezeu ți-a dat viață. And that non-Christian uh, doctor said, go and praise God all your life because He just healed your daughter. Frații mei, stimați creștini, My brothers, Dumnezeu este în controlul vieții noastre. God is in the control of our lives. Al doilea lucru ca să intri în odihna lui Dumnezeu. Now the second thing you need to do to enter this uh, rest of God Acceptă voia lui Dumnezeu în viața ta. Accept God's will for your life. Supune-te planului lui Dumnezeu și nu te încăpățâna. Surrender yourself to God's plans and will and don't be stubborn. În Proverbe în capitolul 3 versetul 5 și 8 cuvântul Domnului spune așa. Proverbs 3 verse 5 and 8 says. Încredete în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Dumnezeu așteaptă ca tu să te încrezi în El. God is waiting for you to trust in Him. Așteaptă ca tu să realizezi că voia lui Dumnezeu este mai bună pentru tine și viața ta decât voia ta. He wants you to realize that his will is better than your will and your way. Pentru că Dumnezeu privește panorama vieții tale. God sees the whole picture of your life. Dumnezeu cunoaște prima zi a existenței tale. He knows the first day of your existence. Și el cunoaște ultima zi a existenței. And he also knows the last day of your existence. El știe viața ta pentru că El este omniscient. He knows you because he's, uh, he knows everything. Noi de multe ori suntem, suntem îngrădiți de spațiu și timp. We, are, uh, we have boundaries. We, we, our boundaries are time and space. Și când trebuie să judecăm lucrurile fără aceste obstacole, and if, if we want to judge what's happening in our life, uh, este foarte greu pentru noi să vedem realitatea. It's pretty hard for us to see the whole reality. Dar Dumnezeu este în afara spațiului But și God, timpului. He's outside of time, Dumnezeu space. vede panorama vieții noastre la nivel macro. He sees your whole life from the beginning till the end. Noi vedem doar segmentul. We just see a couple of segments. Noi vedem ce se întâmplă astăzi. We see what happen, what's happening Nici today. măcar nu știm ce se va întâmpla mâine. We don't even know what's going to happen tomorrow. Aș vrea să înțelegi în această dimineață. I want you to understand this morning. Este mai logic It is more logical. Este mai cuminte, este mai înțelept. It is more wise. Să accepti voia lui Dumnezeu pentru viața ta. To accept God's will for your life. Decât să te încăpățânești și să spui, nu, Doamne, așa vreau. Then to be a knucklehead and say, no, I want it this way. Asta e dorința uh, mea. That's what I want. De multe ori Dumnezeu noi credem că nu ne răspunde la rugăciuni. Many times we think God doesn't answer our prayer. Noi credem că Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre când face așa cum cerem noi. Uh, he, uh, we believe that God answers our prayers uh, and does what we say, we, what we tell him to do. Dar de multe ori se întâmplă că Dumnezeu răspunde la rugăciunile și cererile noastre cu nu. Uh, many times God, uh, sometimes God will answer our prayers with nu no. este bun pentru tine lucrul acesta. I'm not going to answer that prayer. It's not good for you. să ți-l dau. I'm not going to give it to you. Dacă copilul cere părintelui un pistol If a little kid comes to his mommy and daddy, este can un I have a gun? real And it's a real gun. și părintele își iubește copilul, And that, that parent loves his kid. indiferent cât își iubește No matter how much he loves that de kid, no matter how much that kid will, will be in, că este periculos and ask him, he, that parent knows it's dangerous to give that kid a gun. De aceea he's, Dumnezeu câteodată răspunde nu la rugăciunile noastre. with no, I'm not going to give you that. Sau Dumnezeu răspunde mai așteaptă. Or maybe God says, can you wait a little bit? I'll give it to you later. fratele pastor. Just like Pastor said, nu Pastor când vrei tu și când crezi tu că este bine. He won't give it when you think it's good or when Înțeleptul Solomon spune în capitolul 3, în Eclesiastru că orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui. Solomon says in Ecclesiastes that everything God does good in its own time. Că Dumnezeu are timpul potrivit. And God's timing is always perfect. Că Dumnezeu nu este prea devreme nici He's prea never too early, never too late. Că Dumnezeu intervine în viețile noastre la momentul potrivit. And He comes and, and, and touches our lives at the right moment. Când tu crezi lucrul acesta, When you believe that, începi să te relaxezi. You start to relax. Spui, Doamne, Say, you tell the Lord, eu aș vrea lucrul acesta. Uh, I would love this. Ți-l aduc înaintea ta. I'm going to bring it before you. Uitați-vă cum spune Apostolul Pavel să ne rugăm noi în Filipeni, în capitolul 4, versetul 6 și 7. Philippians 4 and 6, Apostle Paul teaches us how to pray. Nu vă îngrijorați de nimic. Don't worry about anything. Și în orice lucru. But in everything, aduceți cererile voastre la cunoștința Bring your requests to the knowledge of God. Prin rugăciuni, cereri, through prayers, requests, cu mulțumiri. And then thanksgiving. Adică când ceri, să-i și mulțumești Domnului că primești. When you ask God, thank Him. Lord, thank you for doing Și Apostolul Pavel spune, dacă faceți așa, And Apostle Paul says, if you're going to do that, Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. God's peace that surpasses all understanding. Vă va păzi inimile și gândul în Isus Hristos. Will guard your hearts and your thoughts in Jesus Christ. Vrei să experimentezi pacea lui Dumnezeu? You want to experience God's peace? Nu te îngrijora. Don't worry. Adu înaintea lui Dumnezeu cu credință problemele tale. Bring your request before God. Lasă-l pe Dumnezeu să lucreze în viața ta așa cum știe El. And let him work in his way, in Lasă his time. ca Dumnezeu să-și facă voia în let viața him do his will in your life. Și al treilea lucru, And the third thing, pentru a experimenta odihna lui Dumnezeu, to experience God's rest, este ca noi să ne încredem că Dumnezeu are un plan cu noi. You have to believe and trust that God has a plan with us. Fratele ne-a spus referitor la acest plan al lui Dumnezeu pentru viața noastră. Pastor Gordon said about talked about this plan. Aș vrea să mai consider următoarele lucruri. I just wanted to add some things. Credința nu te scapă totdeauna din situații, dar te ajută să treci prin situațiile vieții. Faith will not get you out of situations, but it will help you to go through the situations. Sunt de multe ori când credința acționează cu putere și tu ești eliberat, problemele tale sunt rezolvate. Many times you, you, uh, you have faith and, you, and then you're, you're, because of your faith your problems get solved. Dar încrezându-te în Dumnezeu. But as you trust God. Crezând că Dumnezeu are un plan cu viața ta. If you trust him that he has a plan for your life. Tu te poți relaxa. You can start to relax. Și spui, Doamne, and tell the Lord, lucrează tu așa cum vrei. Work however you want to, Sunt Lord. gata să accept lucrarea ta. I'm ready to accept. Sunt gata să accept așa cum tu vrei să lucrezi. Accept your plans and your ways. Apoi, un alt lucru foarte important, dacă tu te stresezi și te îngrijorezi, nu grăbești rezolvarea problemei și a situației. By allowing stress and worry to come in your life, you're not going to help your situation at all. Și îngreunezi situația. You're just making it worse. Pentru că îngrijorându-te, potențialul tău scade. Because when you worry, it's your potential Eficiența ta este scăzută. your efficiency of thinking and acting, it just it goes to a lower level. Tu nu poți funcționa la randamentul maxim. You cannot function if you have stress at, the, at your maximum potential. stresul și uh, nemulțumirile prin care tu treci if you allow the stress and worries and everything uh, to come in your life, diminuează viața, you won't be able to work at your best potential and think and, and, and make decisions. În Romani, în capitolul 8, versetul 28, cuvântul Domnului spune Romans 8:28 says, Toate lucrările pe care Dumnezeu le face în viața noastră lucrează împreună spre binele nostru. "All things work together for the good of those who love Him." And accord. Dacă tu ai convingerea aceasta că Dumnezeu folosește situații și momente din viața ta. If you have that uh, trust that God will use moments and situations you're going through. Prin care vrea să modeleze caracterul tău. Through which he wants to mold your character prin care vrea să te întărească și să te pregătească pentru anumite lucruri și momente din viața ta. And he wants to prepare you for certain moments and, and uh, future plans he has for your life. Vei rămânea mirat de minunile, planurile și lucrările lui Dumnezeu pentru tine. You will be amazed at how God plans and is planning your life. Psalmul 40 that plan. spune: Psalm 45. Doamne, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. How great are your wonders, miracles and your plans for my life. Tu nu le știi. You don't know them. Dar când vei ajunge în ele, But when you will get to them, vei rămânea mirat de strategia lui Dumnezeu. You're just going to be amazed at God, how God's strategy. De eficiența strategiei lui Dumnezeu. And the perfect how his, his strategy is so perfect. În 1 Corinteni, în capitolul 10, versetul 13, In 1 Corinthians 10, 13, Apostolul Pavel spune Apostle Paul says, că Dumnezeu nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre, God will not allow us to be tempted above our, our uh, strength. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșim din ea, But together with that temptation, he's got an, a door for you to get out of it ca să o putem birui. So we can, we can go through it. Așa că în momentul în care te afli în situații critice ale vieții tale. So, as you uh, are in critical situations in your life. În loc să intri în panică. Instead of entering panic, aș vrea să te uiți la planul lui Dumnezeu. Start remembering that God has a plan for you. Imaginați-vă că în clădirea aceasta s-ar întâmpla un incendiu. Let's imagine that in this building there, there was a fire. Și s-ar striga cu putere. And people will start yelling. Ieșiți afară! Everybody get out! Pentru că cei care nu ieșiți veți muri. Because whoever doesn't get out will die. Și imaginați-vă că nu știți unde este ușa de ieșire. And imagine that you don't remember where the exit door is. În ce panică ați intrat în momentul acela? You can imagine you would, you would enter a lot of panic in that, those moments. Dar în momentul în care știi care sunt ușile de ieșire, But when you know the, the three ways you can exit this building, în momentul în care știi că ele sunt deschise și că poți ieși uh, prin ele, and when you know that they're open and you can uh, get out through them, în momentul în care cunoști planul de evacuare, and you know the exit plan out of the, the building, automat stresul dispare. Automatically that stress Pentru goes. că în câteva minute ai eliberat locul respectiv. Because you can go out of that building in a couple of minutes or seconds. Aș vrea să te interesezi de planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Now I want you to find out and seek to find out God's plan for your life. pentru viața ta. So that you know the ways that în odihna lui Dumnezeu. The ways you can get out of whatever situation. Pentru a fi eliberat de stres și panică. And then in your midst of fire or, or, or bad situation, critice, whatever critical situation you might be going through, spre ușa care Dumnezeu ți-o pregătește. you'll remember the exit door Așteaptă liniștit and wait upon God in se quietness. ușă. And God will open up that door. Nu forța. You don't have to force it. Până ușă nu se deschide. Until a door does not open, te îngrijorezi. It, it doesn't matter if you get worried or not. Degeaba trăiești panică. Uh, it doesn't matter if you enter a panic. Degeaba bați în ea. You can beat on it all you want. Nu vei putea ieși. You're not going to be able to uh, to open it. Stai și așteaptă ușa lui Dumnezeu. If God says that that is the next door, just wait Stai upon him. Stai să vezi ce a pregătit Dumnezeu pentru tine. Wait on him Roagă-te Domnului, deschidem, Doamne, ochii să văd lucrările tale. And pray, Lord, open up my eyes to see where the door is. o perspectivă asupra vieții mele. That I would have a clear perspective on my life. Pentru ca să nu mă mai stresez. So that I will not enter and live in that stress. Și să fiu încredințat că tu lucrezi în viața mea. Tu ești în controlul vieții mele. But to understand that you're in the control of my life. Voia ta este mai bună decât planurile mele. That your will, your plan are better than my plans and will. Și că tu ai un plan cu viața mea. And you have a plan for my life. Pentru că mă iubești. Because you love me. Și am o valoare înaintea ta. And I have great value in, in, in your eyes. Vreau să vă gândiți la Iosif. Think about you, Joseph care a stat 13 ani în închisoare nevinovat. He lived 13 years in, in jail, not being, he, he wasn't worthy of that sentence. Am discutat cu Richard Rumbrand uh, acest om deosebit pe care Dumnezeu l-a păstrat din comunism să poată să ne spună experiențele lui. I spoke one time to uh, this uh, uh, pastor uh, Richard Wurmbrand that God uh, kept them from the communist time uh, until the, de- uh, the democracy came. Și îmi spunea că perioada cât a fost în închisoare. And he told me while he was in jail, au fost oameni care au înnebunit. There were people that got went mad. Pentru că știau că au ajuns acolo nevinovați. Because they knew they got in, in, into that jail uh, știau without, că sunt o victimă a sistemului politic. They knew that they were just a victim of the political system that was here. Și n-au putut suporta lucrul acesta. And they could not stand it. Dar îmi dătea nume de oameni lui Dumnezeu. And he gave me names of people of God care au înțeles că Dumnezeu a îngăduit să treacă pe acolo cu un scop. People of God that understood that God had a purpose for them to go through that situation. Că Dumnezeu îi pregătește. That God is preparing them. Că Dumnezeu îi va folosi pe al, pentru alții. And God will use them out of that situation to help others. Și spunea el, aceasta liniște și odihnă ne-a dat putere să rezistăm la tot ceea ce ne-a făcut sistemul închisorii. And that peace that God has a plan for our life gave us the strength to keep going and uh, uh run go through those years of jail. Iosif a stat 13 ani în închisoare nevinovat. Joseph stayed 13 years in jail uh, without being uh, uh, uh, guilty. Putea să se certe cu Dumnezeu. He could have had a quarrel with, with Doamne, God. ăsta e planul tău pentru mine. God, is this your plan for my Tu life? mi-ai arătat că oamenii, se, chiar frații mei se vor închina înaintea mea. You showed me that even my brothers are going to bow down before Doamne, me. Tu mi-ai dat o viziune mare, You gave me a big vision, Lord. Aici mă duci în închi- în închisoare, This is where you bring me now? mă ții în beciul acesta. You're keeping me in this in this ugly jail? Iosif nu s-a certat cu Dumnezeu. Joseph didn't do that. Iosif a operat în tot ceea ce Dumnezeu a pus în el. He, uh, he lived to the maximum potential even in that jail. A căpătat trecere în fața șefului închisorii. He gained favor in the eyes of the uh, the uh, A devenit jail cunoscut de toți cei întemnițați. Everybody in that jail knew Joseph. Pentru că Iosif n-a nebunit. Because Joseph didn't go crazy. Și a trăit pacea și liniștea lui Dumnezeu. But he lived that peace and rest of God. Așa cum a trăit acolo în fântână când frații lui l-au aruncat acolo să moară. Just like he lived in that in that pit that the, his brothers threw. El a crezut că ceea ce Dumnezeu a vorbit se va împlini. He believed that what God spoke Că Dumnezeu îl va scoate din fântână. And he will take, you out, eh, take him out of that pit. Și va face să se împlinească în viața lui ceea ce ce a and his vorbit. plans will come to pass. Gândiți-vă la cei trei tineri în cuptorul cu foc. Think about Shadrach, Meshach, and Abednego. Ei n-au avut nicio vină. They were not guilty of being in that furnace. Ba mai mult, erau recunoscuți ca niște oameni de treabă în imperiu. Uh, but they also they were they were the the mayors of Babylon. Dar pentru că au avut principiile lor la care n-au renunțat cu niciun preț. But because they had their principles and their faith that they were not willing to give up. Au fost puși în fața cuptorului aprins încălzit de șapte ori ca de obicei. They were put in that furnace uh, that was heated seven times more. Și le-a, li s-a pus problema și întrebarea. And the question was asked. Acceptați voia noastră de a vă închina acestui zeu sau mergeți în foc. Are you going to accept our proposal of you bowing down to our idols or you go to the fire? Aș vrea să vedeți poziția unor oameni care s-au încrezut în Dumnezeu. This is we're talking here about three guys who really zis, trusted God. Chiar dacă Dumnezeu nu ne va scăpa. And they said, even if God will not save us. Chiar dacă vom arde în focul acesta. Even if we will burn in this fire. Noi respectăm principiile noastre. We're going to keep our principles. Dumnezeu ne poate face să ieșim din cenușă. God can make us get out of even the, uh, the dust. Doamne, dă-ne această credință. Lord, give us that kind of faith. Ajută-ne să ne încredem în Tine. Help us to trust you. Ajută-ne, Doamne, să nu ne mai stresăm. To not enter into stress. Ajută-ne să înțelegem că Tu ești în controlul vieții noastre. Help us understand you're in the control of our life. Ajută-ne să cunoaștem voia Ta pentru viața noastră. Help us to know your will for our life. Ajută-ne să acceptăm voia ta în viața and accept noastră. that will for our, for our life. Fă-ne, Doamne, să cunoaștem planurile tale. Make us understand your plans, Înțelegând că tu privești panorama vieții noastre. knowing that you know the whole our whole life. Și tu ești cel care direcționezi pașii noștri. And you're the one who wants to guide our steps. Tu ești cel care luminezi cărarea noastră prin lumina cuvântului tău. you light our path by the Doamne, by the light of your word. vrem să umblăm în întuneric. Lord, we don't want to live Vrem in, să luăm in această lumină cu noi. We want to take this light with vrem us. Vrem să știm ce se întâmplă în viitor. We want to know what will happen in the future. Vrem să cunoaștem planurile tale. And understand your plan. Nimic să nu ne ia prin prin surprindere, and that nothing would take us by surprise, ci să stăm în odihnă but to live in that rest și să așteptăm and, ex- and to wait, să vedem cu ochii noștri and to wait to see with our eyes ușa care se deschide, the door that will open, oamenii pe care tu îi trimiți, the people uh, God will send, favoarea care ni se face, the favor God will have in you, deciziile influențate de tine care cunoști prezentul, trecutul și viitorul. The decisions that you will make that will be uh, good because you know the, the past, the, the present, the future. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Do not base yourself on your wisdom. Înțelepciunea este bună. Your wisdom is good. Știința este bună. Uh, and uh, knowledge is good. Dar încrederea în Dumnezeu este superioară. But trusting God is superior to both of them. În această dimineață, this morning, așa cum apostolul Pavel spunea, just like apostle Paul says, tu poți să intri în odihna lui Dumnezeu. You can enter God's rest. Nu aștepta până vei pleca de pe pământul acesta. Don't wait until you get to heaven. Pentru că apostolul Pavel spune astăzi poți să intre în această odihnă. Because the, Paul says in the, in the word Today you can enter that rest. Și este important să nu te trezești venind, venit prea târziu. And I don't want you to come into this rest too late. Este o urgență pentru tine lucrul acesta. This is an urgency. Să ieși afară din stresul în care te afli. To get out of the stress. Să părăsești sistemul lumii acesteia. To get out of the world system. Și să te integrezi în sistemul lui Dumnezeu. And to get into God's system. Tu poți să-i spui astăzi lui Dumnezeu. You can tell God today. Doamne, mă predau ție. Lord, I surrender to you. Aștept călăuzirea ta. I am waiting for you to guide me aștept binecuvântările tale. I'm waiting for you to bless me. Sunt gata să-mi dau toate silințele. I'm willing to do my part. Sunt gata să mă implic în tot ceea ce tu îmi spui să fac. And get involved in anything you, you desire me to get involved Sunt gata să fac orice sacrificiu pentru aceasta. And do any sacrifice for this. Dar vreau să ascult de tine. But I want to obey you. Vreau să mă încred în tine. I want to believe in you. Și dacă tu vei face lucrul acesta, And as you will live that kind vei of life, experimenta minunile lui Dumnezeu. You can experience God's miracle. Pacea lui Dumnezeu va coborî în familia ta, And God's peace will come upon în relațiile tale, in your relationship, la locul de muncă, in your workplace, în afacerile tale. in your business. Vei vedea lumina lui Dumnezeu și vei vedea în mod spontan creativitatea pe care Dumnezeu a pus-o în inima ta. You will see God's light come into your darkness and you will see the creativity he's placed in you come to life. Că face roade. That it will bring fruits. Oamenii se vor uita la tine. And people will look at you. Și nu vor crede că ești de pe această planetă. And they're going to think, man, this guy is not from this planet Earth. tu ești de aici. But you're from here. Dar ești cu Dumnezeu. But you're living life with God. Tu ești cu un picior aici. With one foot here on earth. Și cu un picior în viitor. But with one foot in, in the future. În viitorul cu Dumnezeu. In the future with God. În viitorul planului lui Dumnezeu pentru viața The future of His plan in your life. Dacă nu ți-ai predat viața în mâna Domnului. If you have not given your life to Jesus. În această dimineață tu poți să faci lucrul acesta. This morning you can do that. Poți să vii cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu. You can come with your whole heart. Noi nu suntem o biserică care alimentăm o religie. Uh, we're not a church that uh, is trying to uh, suntem o biserică that has a religion. diferită față de alte biserici. We're a church that is different from all other churches. Prin natura faptului că nu avem o religie. By the fact that we, we're not we don't we're not part of a, a denomination. Noi chemăm pe oameni la Dumnezeu, nu la o religie. We call people to God, not to a religion. Noi chemăm pe oameni într-o relație zilnică cu Dumnezeu. We are inviting people to come into a relationship with God. De fapt, suntem copii ai lui Dumnezeu, who children of God, care am devenit copii ai lui Dumnezeu prin dragostea lui Dumnezeu. and we are His children because of His love. Niciunul din noi nu avem merite înaintea. Nobody did something to gain it. Harul lui Dumnezeu ne-a adus It's just because of God's grace and De goodness. aceea, în această dimineață, That's why this morning Aș vrea să nu te uiți la faptele tale. I don't want you to look at what you've done in the past. La meritele tale. Or what you have accomplished. Și să vii cu sinceritate înaintea Domnului. I want you to come with sincerity before God. Și să spui Domnului. And tell God. Doamne, prea mult am m-am stresat în pustiul acestei Lord, I've, I've lived a stressful life. Doamne, m-am învârtit în jurul muntelui an de zile, I've circled again around mountains for a long time. N-am avut niciun succes, niciun progres în viața I've, mea. I've not had any progress or success in my Lucruri life. care credeam că îmi vor da pacea și liniștea au adus tulburări și stres mai mare. Things that I thought were going to be bring peace, they brought more stress. Vreau pacea ta. I want your peace. Vreau liniștea ta. I want your, your joy. Aș vrea să lași ca vorbele tale din inima ta să curgă înaintea lui Dumnezeu. I want your words to flow out of your heart and tell the Lord. Dar pentru cei care vreți să faceți ceva palpabil în această dimineață. But for those of you who want to be uh, uh, do something uh, a, a step forward. Vreau să vă conduc într-o rugăciune. I want, I want to lead you in this prayer. Și vreau ca voi să mă arătați că vreți să faceți această rugăciune. And I want you to show me by uh, raising că your hand. veți să ieșiți din această stare de stres din sistemul lumii acesteia. That you want to get out of the system of this world. Și că vreți să veniți înaintea lui Dumnezeu cu toată sinceritatea. And you want to come into God, uh, uh God's family with all sincerity. Și să lăsați pe Dumnezeu să lucreze în viața voastră. To allow God to work in your life. Aș vrea să ne plecăm capetele. I want us to all bow our heads. Și în timp ce stăm cu capetele plecate. And as we stand with our heads bowed. Cei care doresc să facă această schimbare în viața lor. Those of you who want to receive Jesus in your life, aș vrea să ridice mâna sus. I want you to raise your hand. Dacă mai există cineva, mulțumesc pentru toți cei care ați ridicat mâna. Dacă mai există cineva. If there anybody else, I thank you for, for all those hands raised. Tatăl nostru din ceruri privește spre aceste mâini. Este dorința voastră sinceră. Our Father in heaven sees these hands. Dacă mai există cineva. Is there anybody else? Aș vrea să rostiți după mine cu toții. I want you to, to say this after me. Tată din ceruri, Father in heaven, recunosc în această dimineață. I realize this morning că tu ești în controlul vieții mele. You are in the control of my life. Doamne, vin înaintea ta. Lord, I come before you. Și cer ca nu voia mea, ci voia ta să se facă în viața. And I say not my will, but your will be done in my life. Doamne, îți mulțumesc pentru planul pe care tu l-ai pentru viața mea. Thank you for your plan that you have for my life. Ajută-mă să mă supun planului tău. Help me to submit to your plans. Vin așa cum sunt înaintea ta. I come to you as I am. Iartă-mă pentru păcatele mele. Forgive me of my sins. Iartă-mă pentru îngrijorările mele. Forgive me for worrying. Am nevoie de pacea ta. I need your peace primesc iertarea ta. I receive your forgiveness. Te primesc ca mântuitor al sufletului meu. I receive you as savior of my soul. Fii Domnul vieții mele. Be Lord over my life. Fii mângâitorul meu. Be the comforter. Fii călăuzitorul meu. Be my guide. Mă predau în mâna ta. I surrender to you. Fă-ți lucrarea ta în viața mea. Do your will in my life. În numele lui Isus Hristos. In the name of Jesus. Amin. Amen.